الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala, gospodaru svih svjetova, salavate i salame donosimo na Allahu poslanika Muhammeda, njegovu časnu porodicu i sve plemenite ashabe. Dijelo Thalathatul Usul ili tri osnovna temelja smatra se jednim od najbitnijih dijela koja tretiraju osnove islamskog vjerovanja i ono što je neophodno da poznaje i spozna svaki musliman. Ovo dijelo, iako kratkog obima, izrazito je korisno i poučno, naročito za početnike u islamu. Autor, Allah mu se smilovao, u ovoj poslanici ukratko je pojasnio značenje tauhida i ono što je vezano za tauhid kroz tri pitanja ili tri temelja za koja će čovjek biti pitan kada bude stavljen u kabur. A to su ko je tvoj gospodar, ko je tvoj poslanik i koja je tvoja vjera koju si slijedio. Kao što su zabilježili Ebu Davud u Sunenu i drugi od Bara ibn Aziba radijallahu anhu da će mejitu biti postavljena tri pitanja kada bude stavljen u kabur. To jest, bit će mu postavljena ova tri pitanja. Kaže autor šeh Muhammed ibn Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala na drugom mjestu ističući vrijednost ovog djela. Kaže ova tri temelja u sebi sadrže pojašnjenje tauhidu rububije i tauhidu l'uluhije i al-wala'a wal-bara'a prijateljovanja i odricanja u islamu i to je suština vjere i njena srž, ali zaustavi se, stani i dobro razmisli o njenim rečenicama, spoznaj i nauči ono što sadrže u sebi od znanja i dijela, a nećeš to uspjeti osim ako staneš kod svakog naslova u ovoj poslanici. I radi toga, Mnogi od šehova, uleme i učenjaka koji su došli nakon autora Allah mu se smilovao, naređivali su da se ovo dijelo nauči na pamet i spozna ono na što upućuje od značenja i dijela, jer su mnogi muslimani zastranili u vjeri do te mjere da ne poznaju osnovna vjerska pitanja i propise. Na primjer, skupina učenjaka, kao što se navodi u dijelu Dura Rusanije, među kojima su شيخ محمد بن عبد اللطيف شيخ سعد بن حمد بن عتيق سليمان بن سحمان عبد الله بن عبد العزيز العنقري عمر بن سليم محمد بن إبراهيم محمد بن عثمان عبد العزيز الشثري i mnogi drugi napisali su proglas i otvoreno pismo tadašnjim vlastima u Arabiji u kojem su između ostalog od njih zahtijevali da narede ljudima učenje ove kratke poslanice tri temelja na pamet. Također navodi se u istom dijelu Ad-Dura Rusanije da su šeheh Muhammed ibn Abdul Latif i šeheh Muhammed ibn Ibrahim alu šeheh poslali otvoreno pismo tadašnjem vladaru u kojem su između ostalog napisali Vladar muslimana Allah ga pomogao trebao bi poslati u svaki gradić i selo osobu koja će ih podučavati akidi te da naredi imamima u svim džamijama da ispitaju svoje džematlije o tri kratka temelja koja je napisao imam ove da've, šeh Muhammed ibn Abdul Wahab, Allah mu se smilovao. Isto tako navodi se da je šeh Abdurrahman ibn Hasan, unuk autora, Allah mu se smilovao, poslao pismo vladaru Fejsalu ibn Turkiju, u kojem ga je napomenuo da su vladari prije njega vodili brigu o teuhidu i pozivali narod u ispravno vjerovanje, postičući i njega da se ugleda na njih, te je spomenuo imena mnogih učenjaka koji su kao daje odlazili u sela i gradove i pozivali ih u teuhid, podučavajući ih tri osnovna temelja i druga djela – Također se navodi u dijelu Ad-Dura Rusanije da je šeh Abdullah ibn Abdil Aziz Al-Ankari, rahimahullah, poslao pismo savjeta stanovnicima grada Al-Ghat, u kojem im je rekao Potrudite se da naučite tri osnovna temelja, jer je onaj ko ne poznaje svoju vjeru poput stoke. Kaže šeh Abdurrahman ibn Muhammad ibn Qasim al-Hambali al-Najdi rahimahullah dijelo tri osnovna temelja autora šehu l-Islama Mujaddida Muhammada ibn Abdil Wahaba Allah ga lijepom nagradom nagradio ljudi su se trudili da ga nauče na pamet zato što je izrazito korisno i duše su željne spoznaje njegovog značenja zato što je napisano posebnim stilom. Šeh Muhammed ibn Ibrahim al-Šeh rahimahullah nekadašnji muftija u Arabiji i učitelj šeha Bin Baza, rahimahullah, ovu poslanicu bi komentarisao svaki dan u svome mesčidu i poslao je dopis imamima u svim džamijama, naredivši im da podučavaju svoje džamatlije ova tri temelja. Kaže njegov učenik, šeha Abdulaziz ibn Baz, rahimahullah, šeha Muhammed ibn Abdul Wahab, autorove poslanice, podučavao bi ovim temeljima i učenike i običan narod i podsticao ih je da ih izučavaju i uče na pamet, sve dok se to ne smiri i staloži u njihovim srcima, jer je to osnovno pravilo u akidi. Zanimljiv je i podatak kojeg spominju neki učenici šeha bin Baza rahimahullah, da je šeh, dok je bio kadija u gradu Ad-Dilm, prokomentarisao ovu kratku poslanicu više od stotinu puta. Kaže uvaženi šeh Abdullah al guneyman Allah ga sačuvao i poživio, ova poslanica napisana je širi masama muslimana, jer u sebi sadrži ono što je obaveza svakom pojedincu da nauči, ali ljudi su zakazali po pitanju toga. Šeh Rahimahullah ovu poslanicu je skratio i sažeo na pitanja koja nije dozvoljeno ikome od muslimana da ne poznaje. I zato je obaveza da se nauči, a učenje nije puko čitanje, nego se treba naučiti na pamet i shvatiti njene pouke i poruke, jer će čovjek o tome biti pitan. Šeh Abdurrahman al-Barrak, hafidhahullah, kaže za ovu kratku poslanicu da je skupocjena. A šeh Salih al-Fauzan, hafizahullah, ističe da je to kratka, ali vrijedna poslanica potkovana dokazima iz Allahove knjige i sunneta Allahu poslanika sallallahu alaihi sallam i ona govori o velikom temelju Islama, a to je akida. I kaže šeh Muhaddith Abdul Muhsin al-Abbad, hafizahullah, Izrazito je bitno spoznati ova tri temelja, jer će čovjek o tome biti pitan u kaburu, kao što se navodi u hadithima. I kaže, to je odlična knjiga, potrebna je svim ljudima, učenicima i običnom narodu, zato što je zasnovana na pojašnjenju ova tri bitna temelja sa dokazima. Kaže šeheh Abdullah ibn Salih al-Fawzan, hafidahullah, poslanica tri osnovna temelja je kratka, ali sažeta poslanica o Allahovoj jednoći u gospodarstvu i Allahovoj jednoći u božanstvenosti, te prijateljovanju i odricanju islamu islamu i drugim bitnim pitanjima teuhida, a znanje o teuhidu je najplemenitije znanje i najbitnija spoznaja. Autor je napisao ovu poslanicu lahkim i razumljivim stilom za sve vrste čitaoca i to podkrijepivši je dokazima i radi toga ljudi su joj pridavali veliku pažnju učeći je na pamet i izučavajući njena značenja. I kaže šeh Salih alu šeh, hafidahullah, moramo biti marljivi sprem ove poslanice, da je prenosimo običnom narodu i ženama u kućama i djeci i tako dalje, svako shodno stepenu onog kome se obraća. Naši učenjaci su posvetili mnogo truda izučavajući i podučavajući ova tri osnovna temelja. I ne samo to, nego su neki među njima obavezivali određen broj džematlija poslije sabah namaza da uče napamet ova tri temelja što je jasan pokazatelj koliko su volili hajr drugima, jer je najbolji poklon kojeg možeš pokloniti drugom muslimanu, ono što će ga spasiti kaburske patnje, kada mu dođu dva meleka i upitaju ga o tome. Pa ako dadne tačan odgovor, nakon toga će živjeti sretnim životom, a ako dadne pogrešan odgovor, nakon toga će živjeti nesretnim životom, danas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva. I kaže šeh Salih, alu šeh, Poslanica tri osnovna temelja je izrazito bitna poslanica za svakog muslimana i zato joj je ulema posvećivala puno pažnje i ona bi bila prvo djelo koje bi komentarisali jer govori o tri kaburska pitanja pa bi tako podučavali narod u džamijama i savjetovali ih da uče ova tri temelja na pamet. Kaže šeheh Abdurazak al-Badr, hafidahullah, ovo je veoma bitna i vrijedna poslanica koja je potrebna svakom muslimanu, jer pojašnjava tri temelja, a to je spoznaja Allaha i spoznaja poslanika sallallahu alaihi wasallam i spoznaja vjere Islama sa dokazima. Svaki musliman trebao bi se potruditi da nauči i izuči ovu poslanicu, prvo on lično, pa zatim da se potrudi sa svojom djecom, da ih poduči, pa zatim bližnje i da dadne svoj udio u širenju ovog hajra jer ćeš biti pitan o ova tri temelja i bit će pitan o tvoje dijete i tvoja majka i tvoj brat i svi tvoji bližnji rodbina, svi će biti pitani o ova tri temelja kada budu spušteni u kabur. Zatim navodi šeh Abdrazak al-Bedr da je kao starije ljude kako znaju ovu poslanicu na pamet, pa čak i kada dostignu poznu starost, ova poslanica im ostane u pamćenju. Pa tako navodi za svog djeda Hameda, Allah mu se smilovao, koji je živio više od 100 godina, da ga jednom prilikom kada mu je bio u posjeti prije nego će umrijeti na nekoliko mjeseci, čuo kako ponavlja neke dijelove ove poslanice, pa se nije mogao sjetiti jednog dijela, pa je tražio Čeha Abdurazaka da ga napomeni. Zato, dragi brate i sestro, nakon što ste spoznali vrijednost i bitnost ove Mubarak poslanice, nastojite da je naučite i proučite, da spoznate njena značenja, pa zatim prenesete to znanje vašim ukućanima i rodbini, Molim uzvišenog Allaha da vas učini sretnim na dunjalu ku ahiretu, da svima nama oprosti grijehe i smiluje se autoru ove poslanice, a Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna.